Jimat punya cerita dengan judul Tiweteni Wedon. Kiriman dari Karsi dan Kaseni, Papringan Dukuh Kidul Ngasem Bojonegoro. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. dan bahawasanya kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah dia orang yang beruntung. pancen kisah nyoto. Naliko kuy aku karo kangku karo adikku ijek podo bujang, burung rasa noluru butoh kedadian pancen wesui. Pancen wesui banget kedadian iki. Ceritane mangkene. kene. Sore iku pas aku karo Kang Kudul karo adikku Solikin karo omong-omong ning emperan musala. Oh bengi barisak ya nyolah gemek, Mat. Ning endi, Kang? Ning tegalan to, Mat. Diawan aku roh gemek akeh kating jeruntul. Ku melok ya, Kang. Ya gak popo. Wis nyolah wong telu wae, aja golek bola meneh. Golek entuk akeh iso dipangan sak dulure. pas arep budal ngaji neng langgare mak di sukiran almarhum mergo bar panen kacang ijo gemek akeh padha mangan pletekan kacang ijo neng tegalan aku karo kangku karo adikku banjur nyumet lampu petromak budal neng tegalan songko langit tak wasi bulane wis metu rada indek songko wetan lagek sediluk wae aku wis entuk gemek rada akeh terus tak ada isak. Saya suwe ora krasa mbok saya adoh. Kang Dul banjur ngomong. Setekan ngendi, Mat? Keketoke awak dhewe tekan ngasem e, Kang. Banjur ngomong. Leren dhisik, Kang, aku kesel. Mlaku wae ket mau. Golek ya sing akeh sisan to. wang rembulan mandur ning langit saya dhuwur. Bawane ya saya adem. Ora krasa anggonku mlaku tekan ning kulone kuburan ngasem. Uluku padha ngadeg, padha jemborok. Ning kono pancen akeh gemeke. Aku koyok dilulu. Tak delok ning tanganku jam wis jam 11 wengi. Adikku Solikin ngerti wujudan. Thank rupane putih karo mlaku lunjuk-lunjuk. Tak wasi ya saya tambah dhuwur. Solikin kondo marang aku lan kangku kanthi cangkem gemeteran. Karo awak sikil tangan ngejer karo ogel kabeh. kaya Kayak apa? Betul kan? Karo mepet aku kan dul. Sumbar. Bang Rini. Bang Yang rene wedenane tak bacoke. Ngerti-ngerti pocong mawis ning mburiku. Kanti roh wujud jaran negara. Incring-incring swara klintinge karo bengah. Aku karo kaku banjur melayu sampai ambekan pungos-ngosan nibonangi. Lampu petromak sing tak gawe nyulo sampai remuk tak gawa melayu. Adikku solikin yoijek nangis terus mergo sangking wedine sampai nguyuh-nguyuh. Aku digudak jaran degar kimau. mau. Sampai arep teko omah aku banjur tekan omah kondo marang biungku kaseni. Yung, aku ki mau dipedeni ning kulone kuburan ngasem karo Kang Dulan Solikin, Yung. Lah opo apa weh, Bengi-bengi kok nyuluh gemek, Yung. Yungku banjur tak ajak ndelok anggonku diwedeni ki mau. Kanti aku wedi mepet yungku terus ora wani noleh kiwa tengen mergo yo trauma barang didelok ora nek apa-apa. Opo -opo. Yungku banjur mesen marang aku. Ora ana apa-apa ngene lho, Mas. Mangkane to. Wis nek metu ki mbok kandha karo wong tuwa. Kaya ora duwe wong tuwa ae. Semene cerita singkat saka aku karsilan kaseni. Salam jimatres-jimatres dukuh kidul kasem papringan. Kang Mat, Kang Solikin, Kang Dul, Haji Kasno, Jogo Boyo Gozali, Nyarin Dailan Alim. Bersama tim Jimat. Oh.